about that. Hmm. Laikam uh, tā bija diena pēc tās uh, tsunami katastrofas. Āzijā laikam es devos uz brustiem uz nedēļu. Un uh, <clears throat> kamēr es biju, nu tā, tas bija tāds pusretrīts. uh, <laughs> eh, tāds kurināšanas, ēšanas, un ka bija, ka bija palika laika, tad arī bišķi pameditēju. uh, <laughs> Bet um, es um, internetā tad sekoju ziņām e, par pa to gadījumu. Tā kā uh, un to nedēļu, nu, cik tas bija sešas dienas, es nevienu tur uh, nesatiku. Uh, tā kā tas, tas jaunais gads man <laughs> it kā pagāja garām. Bet eh, tas, tas eh, notikums man ļoti eh, apziņā. Tāpēc jau man kaut kā jocīgi, ka apsveikties laimīgo jauno, jauno gadu. <laughs> ne, ne jau, kad tas ir kaut kas tā ārkārtīgi īpašs, tas notikums, bet nu, tā katastrofa, bet kaut kā Varbūt vairāk man, tāpēc, kad es esmu vairāk, nu, es esmu ceļojis un dzīvojis vai, vairāk, vairākām no tām valstīm. Pat arī tāda nedēļa, vai ne, cik, cik ilgi pavadīju vienā mazā tādā, tieši tādā zvejnieku miestiņā, kurš par, varbūt tagad vispār vairs nepastāv. Un, uh, Kaut, kaut kā tas ir ļoti tūma. Um, <clears throat> mm, bet es, es vēl par to runāšu un arī uh, uh, skatīsimies, kur uh, Lama Zopa Rinpoche, viņa komentārus par to. Um, bet es ceru, ka arī tas varbūt palīdzēja jums, eh, tāpat kā tas palīdzēja man meditēt pa nāvi, ne pa stāvību un pa nāvi. Tā kā tas, tas bija tas galvenais uzdevums par šīm nedēļām, katru dienu meditēt par nā, nā, nāvi. E, tad es gribēju sākt šovakar, e, tāpēc, ka mums tomēr ļoti maz laiks ir. Um, tā, bišķi tādā saīsinātā <clears throat> veidā e, vadīt meditāciju par miršanas e, procesu, tā kā mēs sāksim, iesāksim šovakar ar nomirot, nomirstot, un tad redzēs, kas būs. Um, tā nav, mm, un, un faktiski es arī e, šeit e, bišķi tālāk to vadīšu, ko es vispār tā būs laikam pirmo reizi, kad es to vadu. To, tas, faktiski e, Rinpoche to sauc par dārma kājas meditāciju. Vispār Maha Anutāra tam tantras eh, sādanās eh, šo meditāciju veids eh, vismaz vienreiz, bet bieži vien garākā sādanās arī vairākas reizes atkārtot. Tā kā šis, šis, šis process ir vienā ziņā ir samsāras um, tā, tā, tā, tā, tā tāds ar, ārkārtošs ciklis, kas, kas mums notiek um, visu laiku, arī katru dienu, ka mēs um, aizmiegam, sapņojam un tā tālāk. Labi, tad sāksim. Um, ar uz e, dažām minūtēm deviņpunktīgo elpošanu un tad pāriesim uz to miršanas meditāciju. meditācija būtu uh, tāda lai, uh, spēcīgāka vai pārliecinoša, uh, tad vajag iedomāties, kad um, nesagaidīt, varbūt, uh, miršanas laiks ir pienācis. Nu, nevar zināt, varbūt, ka arī tā ir. Iedomāties, kad eh, pats atrodas eh, miršanas situācijā, kad ir slims vai bijis kaut kāda avārija Nu, vienkārši vecums. Tā, pirmais posms ir, kad zemes stihija izšķīst. Un šeit var vizualizēt, ka ķermenis vienkārši eh, izšķīst no ārpuses uz iekšu. Un šī pirmā procesa beigās eh, es palikšu telpā tikai kā hum eh, zilbe. Un tā vīzija, kamēr eh, šitā pirmā izšķīšana notiek, ir eh, kā mirāža. Eh, lūdzu meditēt tagad, nerakstīt, koncentrēties. Tad manis izšķīst, pazūd. Tas ir telpa pildīt ar tādu midzošu mirāžu. Mēģināju izjust, kad Un tas, ko es, tas e, ķermenis, uz kā es apzīmēju es, ir tikai tā mazā zilpe, kur bija mans sirds čakra. Es esmu hum zilbe tukšā telpā. Tagad otrais posms. Tā humzilda tagad e, izšķīst no apakšas uz augšu. Un pēdējais būs tā svītra, kas pēdējais, kas pazūd, būs tā svītra zem, e, zem mēnesi. Un kamēr tas notiek, uh, ūdens stihija Jest čist. Vādība, vīzija ir tā kā visa telpa, bezgalīga telpa, pilna ar mākoņiem, smalkiem mākoņiem. Un tā forma uz kā apzīmēju es, ir tikai mēnesis, saule un nāda. Tad notiek trešais posts, kur laikā mēnesis izšķīst un iesūcās saule. enerģija, kura izšķīst, ir gaiss. Uh, uh, es kļūdos. Um, uh, uguns vai, vai karstums, siltums. Kamēr tas notiek, tā parādība ir, kad uh, telpa, kosmos pilna ar lidojošām dzirkstelēm. Tā, kad, kad tā sitiena pa galvu parādās dzirkstels. 4. posms, kur laikā saule tā apaļā, tas aplis, izšķīst, iesūcās nādā, laikā gaisa stihija izšķīst, un parādība tā kā ļoti vājš, smalks gaismas atspoguļojums. It kā no kaut kādiem ziņumiem. Un uh, forma, uz kādas apzīmēja es, ne tikai tās pasvītriņa ar trīs uh, līkumiem. Ļoti, ļoti smalks. Tagad man vairs nav rupjā, rupjās ķermenis, vairs nestrādā, nav. Rupjie maņas vairs nestrādā. Un rupjā apziņas līmeņa vairs nestrādā. Tagad notiks trīs pēdējās uh, vīzijas, parādības, kur laikā tā nāda, tā nādas trīs daļas e, izšķīdīs no apakšas uz augšu. Pirmā ir baltā vīzija, parādība, kā šī telpa pilna ļoti, ļoti smalka, ļoti smalku baltu gaismu, tā kā, kad gaisma atspīd no sniega. Un tad sarkanā parādība ļoti skaidra smalka, sarkana krāsa, krāsas gaisma. Kā saulrieta. Tad tumšā vīzija iekrītu, kur visa telpa ir galīgi tumša, absolūti tumša. Un a, es iekrītu nesamaņā. Lēnām, tā kā pirmā gaisma no rīta, es it kā atmod, atmožos. izrāv gaismas parādība. Tukša telpa. Bez tumsas, bez spožuma, tikai bezgalīga skaidrība. vaka, pamat, kaba. Fons, tā kā spogulis vai gaiss, tā telpa, kur viss mentālajie notikumi. saprašanu, kad visi fenomeni, viss, kas pastāv, ir tukšums. Arī skaidrā gaisma ir tukšums. beidzās gaismas apzināšana, ir tukšums. Tukšums ir es. Vada. E, no šī skaidrā gaismas tukšuma ja man ir attīstīta gudrība, tad tad es varu rīkoties ar absolūtu brīvību. Es varu o, strādāt citu būtņu labā. Ja mana apziņa ir piesāņota ar neziņu, kad es neizprotu tukšumu, tad, tad no nu tā skaidrās gaismas tukšuma, tad atkal parādīsies samsāra. Bārdo sapnis, tālāk atzimšana, dzīvošana, strādāšana, ciešana, miršana. To vārdu atzimšana, ciešana, miršana. Tā, nu jā, jā vēl kāds dzīvs, kāds vēl Kā, kādam vēl liekas, ka viņš atrodas šī pasaulē? <clears throat> Šī pasaulē, kas mums kas rodās kā saknes, bet par ko mēs esam pārliecināti, ka tas ir īsts. Jā. Garden Lagyama. Lama Tsongkhapa's Guru Yoga. Es pieņemu patvērumu pie Budas, Tarmas un Sangas. Atvilku. Uh, <clears throat> Es laikam, eh, jā, pagājušajā nedēļā bišķi paklausījos tos ierakstus eh, Amazon Rimpičai nu, mācībām Itālijā. Nu, tas, tas, kuras notika pēc tam, kad es eh, aizbraucu no tā retrīta. Un nu, tur vienā vakarā Rimpičai runāja par uh, klanīšanu, nu, labāk zemošanos vai pazemošanos. Mm, kāds labums nāk no tā? Um, tad tas tā it kā tā minimālā, minimālais, kā saka, žests ar ķermeni ir salikt plaukstus kopā pie, pie sirds ar cieņu. Um, <laughs> kaut kā man tas ir tik iegājis, ka šeit Latvijā pat, piemēram, es satīju prezidentu, kaut kā automātiski gribas salikt rokas, rokas kopā, jo cik, es nezinu, cik, kā, kā faktiski Latvijā fiziski izrāda cieņu. Ko lūdzu? Bučo roku. Es neesmu redzējis. Ko lūdzu? Kā? Bet kā? Tad cilvēku cieņu vienkārši. Bet kā to izrāda fiziski? Fiziski neizrāda. Ā, neizrāda. Ā, nu jā bet, bet Āzijā ir, ir visādi žesti, kā, kā, kā izrāda cieņu. Tā kā, bud, bud, tā, kā tā budist, budist vai tā e, plaukstas tā likt kopā ar ir e, no nu, budisma viedokļa ir ārējo cilvēku Tas nav, kad budists, budists ir iekšējais cilvēks un tie, kur nav budisti, ir ārējie cilvēki. Ārējo cilvēku metoda, kā rādīt cieņu. Un budisti tad liek uh, īkšķus starp plaukstām. Tas ir, uh, kas simbolizē, varētu teikt, uh, uh, dārgumu, ko piedāvā dār, dārgumu. Tagad te arī var saprast, uh, un mani par mantru, ja? uh, mani dārgakmens, padmē lotus, tad tas plauks, tas ir it kā lotus, un, un, un iekšķi iekšā ir tas uh, dārgakmens. Um, tā, un īsumā uh, var teikt, ka tas ir metode, metode un, un uh, gudrība ka abi, kur ir vajadzīgi, lai sasniegtu atbrīvošanos un apgaismību. Tad kreisā plauksta, kreis, kreisā puse ir sievišķā enerģija un gudrība, un labā plauksta, labā puse ir vīrišķā enerģija ir metode. Un tad ka tie abi jāpielā. Un tad eh, vēl es gribēju <clears throat> um, no sākuma ir grūti <laughs> vairumu vairu cilvēkiem no sākuma ir grūti pazemoties. Um, <clears throat> um, varētu teikt, mēs esam it kā mūsu prāti ir it kā stīvi ar ego. <laughs> ir grūti grūti, kā saka, pielēties. Um, mēs esam tā, mēs esam tā, kā, kā e, ozoli, nekā, nekā bambus. um, e, bet e, tas rada ļoti spēcīgus pozit, pozitīvus iespaidus, iespaidus vai, e, kā saka, imprints, e, pēdas e, vai nopelnus mm, izrādīt cieņu pret svētiem objektiem. Tā kā vien, kad ienāk kaut vai paša, pašam istabā, ja ir kaut kāds budas tēls vai, vai altārs vai uh, sevišķi ienāk templī, tā tad eh, mm, mm, kā minimums būtu salikt eh, plaukstus kopā, žādi cieni. Bet eh, tradīcija ir, kā saka, pazemoties, bet grītai. Ehm, tāpat pret skolotāju pirms notiek mācības un uh, Bet tas, kad, kad katru reizi, kad ienāk eh, templī, tad eh, faktiski to vajag darīt. Un arī tagad mācību laikā faktiski iziet ārā un ienāk iekšā, tad atkal vajag pazemoties eh, pret, pret skolotāju. Mm, tad, kas var palīdzēt, to ir, ir arī, un tas ir arī Mm. Tas ne, eh, eh, ne tikai palīdz, bet tas arī um, ir ļoti uh, vērtīgs uh, priekšstats. Uh, domāt par to, par to budu, par to svēto būtni, būtni, par to budu, par kuru es kādreiz kļūšu. Tas ir, tas ir laika jautājums. Tas at, at, at, atkarībā no mūsu, kas saka, pies, piestrādāšanas, cik, cik mēs <laughs> piestrādājam pie tā sasniegto mērķi. Tas ir, bet tas ir laika jautājums. Un pienāks laiks, kad katra būtne sasniegs apgaismību. Tā kā tad viena, ko var domāt, ir, kad es, es klanos vai es pazemojos vēl kā tas Buda, pa kuru es, pa, eh, es kļūšu kādreiz. Jeb eh, es pazemojos eh, pret savu budas, budu dabu, kas man ir, kas man ir tagad, kas man ir kopš visu laiku, visu laiku. tas palīdz arī e, kaut kā to, to, to, to gala mērķi, to mūsu, kam vajadzētu būt mūsu eksistences galvenam mērķim, e, to e, kā saka, padarīt, padarīt tuvāku un, un reālāku. Tā kā arī var domāt tādā veidā. Tad ir E, tā ārējā pazemošanās un iekšējā pa, pazemošanās. Varbūt arī slepenā. Parasti ir arī <laughs> visam ir ārējais aspekts, ierē, iekšējais aspekts un slepenais aspekts. E, tad, tad e, es domāju, slepenais te varētu būt, ja, ja domā par to tukšumu tas, tas, kas pazemojās, tas objekts, pret kā pazemojās, pazemošanās process, viss ir tukšums. Vienalga. Tā. Mm, ā, atskaits. Nu, lūdzu, nu, novadīsi atskaitu. Ar lielu interesi es gribu dzirdēt atskaitu. Meditācija par nāvi, ja? uzsver lūdzu jautājumu. Dzirdēs. Kā sapratīs, nāves laikā nekas nepalīdzēs, izņemot darbu. Elpa apstājas, nu, un mm -hmm. katrs darbs tajā momentā palīdzēs, tajā brīdī elpa apstājas. Mm -hmm. Kā? Mm -hmm. Piedosim, ka es tiešām nezinu par to. Um. divas lietas, eh, droši vien, kas visvairāk traucē un rada ciešanas, miršanas laikā. Viens ir bailes no nezināmā, nezinu, nesaprot, kas notiks un kas būs tālāk. Un saka, ka cilvēkam lielākās bailes ir, kad pazūdu es. Es pazūdu. Es, es izbeidzos. Un tas rada milzīgas bailes. Un otrs ir... Eh, es varu pieņemt to, ka tas ķermenis, jā, nu tas, tas viss. Nē, nē, tas bailes ir, kad es, jo kā tagad, kad mēs meditējām, jā, par to nāves procesu, e, ķermenis, jā, ķermenis e, eh, ir kā pirmais, bet tad arī rupjās apziņas, tas ir sava, savs paš, paš tēls, viss arī pazūta. Ehm, ja uzdot sev jautājumu, kas tu esi? Tu kādam cilvēkam, kas tu esi? Nu, viņš pieteiks savu vārdu. Es esmu Uldis. Ja? Es esmu latvietis. Jā, es esmu vīrietis. Ja? Es esmu latvietis. Es esmu skolotājs. Tie parasti tie, it kā tas galva, jā, ir, kā saka, dzim, vārds, dzimums, amats, tautība, amats. Parasti tie četri tie galveni, ko cilvēki atbild. Un tas ir mūsu paši tēvs, tas ir, kas, tas ir es. Un tas viss pazūd. Tas ir viss tas, tas rāmis, tā struktūra. Paliek Tu, tu atkārto to medi, atkārto to medi, jā, jā, medi, bet kas paliek ir tikai beigās ir tā smalkākā apziņa, kur nav personība, person, person, personality, personība vai personalitāte. Ha? Person, jā, kur vairs nav personības. Uldis ir pazudis, vairs nav. Tikai smalkā apziņas, turpinājums. Nu, bet, ja piemēram, atzināt, nu, tad, tad, jā, tad tajā dienā vai tajā gadā, vismaz tajā gadā būs nāk. Eh, un tad kā sevi ieregulēt, eh, lai koncentrēt, eh, ko man tajā brīdī, kā Jā, tur ir vesela, jā, tur ir vesela, jā, tur ir, ve, tur ir ves, vesela, vesela mācība, tiek pieci, pieci, pieci spēki, ko pielietot miršanas laikā piemēram. Nu, tagad es ne, nav laika tagad. Um, bet, ne, es gribēju teikt, pamatā, kā jautājums bija, kā dārma var palīdzēt. Otrs ir, kas ir tā vienkārši visas tās piešķiršanās pie tā, e, ne tikai pie es, bet pie sava. Tas ir pie īpa, viss, kas ir mans. Ja? Tas ir mans ķermenis, mani īpašumi, mana ģimene, mani draugi, ja, mana slava, manas eh, prasmes, viss, viss tas mans, mans, mans. Un, jo, kas palīdz ir, ja cilvēks man vienkārši to visu palaist, jā, miršanas laikā, brīvi aiziet, jā, atstāt to. Bet, bet, jā, jā, bet ja tu esi pieredzis būt pieķēries visu, visu mūžu, pie visa tā, tad, tad, tad, tad, tad tā, tā pieķeršanās nepāries miršanas laikā. Un tāpēc dārma, ja dārmas praksa jau tev tūlīt jau sevi sāk atbrīvot no tām pieķeršanām, no tās bagāžas. Ja? Un dabīgi būs vieglāk aiziet no šīs pasaules mm. cilvēka. Un tad vēl, ja tu zini, ka tu esi darī, izmantoji savu dzīvi maksimāli pozitīvi, ja? praktizējot dārmu, gatavo, gatavodamies uz, uz miršanu, uz nākamām dzīvēm, tad tu vari arī mirt, kas saka, bez nožēliem. Ja? Tā kā ir viss šitā veids, kā, kā dārma var palīdzēt tieši miršanas laikā, nerunājot par to, kas nāk pēc miršanas. Jo, jā. Nē, nu, tas ir atbrīvots no, no visa pasaulī. Nu, nu, nu tā, tā, tādā ziņā. Jā. Bija tā doma, ka patiešām mums nu, nekas nesvērt. Jā. Vienīgais brīnums un kāds <laughs> ķermenis ir, jā, tāds brīnums un nu kā viņš ir. Un mirkli bija tā doma, ka, nu, patiešām es tā. Bet tas bija tāds mirkli, nu, atkal, jā, tas, tas sienas un tā tālāk, un cilvēks un tā tālāk. Un, un ar to pietiekšanos ir tā, kā vienu, par ko es biju kādu laiku domājis, un arī te vienu kundzi gados, ka viņi teica, bet kas tad ir tie, nu, viņi pēc viņas kristīgās izpratnes, kas netiek ne debesīs, ne ellē, tad tie ir spoks, kas, eh, ko latviešu tautā gan pasigās, gan beigās stāst, jā, ka tā blandās un klibinās, laikam līdz dienām un laika posmam, kamēr beidzot viņi tiek uz pārpīmšanu kaut citā. Par to, varbūt, mēs, to, par to mēs varam runāt nākošajā tēmā. Varbūt, ja? Jā. Gan. Es varu sapratu, es varu to darīt kā teorēs, kā zināšanas ir, bet kur tu jāsaka. Paldies. Visiem. <clears throat> Tā, e, klausoties, <clears throat> ko katrs teica, mm, Hmm. Pirmais jautājums ir eh, man nu, varbūt īsti skaidrs priekšstats. Es tāpēc gribēju uzdot specifisku to jautājumu. Ehm, cik cilvēki varētu teikt, ka nu, tagad šīs trīs, cik ir, ne, trīs nedēļas? Ne, trīs, četras nedēļas pagājušas. Četras, jā, jā, jā, kad, no kurs, šī kursa sākuma. E, ka varētu teikt, kad e, nu gandrīz katru dienu e, meditē e, ne pa to aptuveni par to tēmu, bet specifiski pēc punktiem. Tā ir, kā, kā viņi rakstīts nu, lapiņās. Lūdzu, pacelt roku. Nē, um, jā. Mm. Mm. Vai, vai atceraties, kas tur bija iekšā? E, nē, nu tas ir ņemot to, to lapu, jā, tās vadlīnijas, mm. kā pamatu, kā skeletu, un tad paplašināt ar to, kas ir dzirdēts vai ko pat, pat nu, vai ne, izdomā par to tēmu, bet vienkārši ņemt to, nu, punktu pēc punktu. Jo... Runāts nu, netik daudz, bet, bet tās tēmas tiešām katru dienu tiek pārdomāts. Vismaz, nu, 5 minūtes, vismaz minimums. Nu, tikai tā vairāk, ja nevis pat 2 stundas. Tā pār... Um... Īsti nezinu, bet liekam to par pārdomāt. mm. Vien, vien, jā, viens ir visu laiku to at, at, attiecināt, tā pareizi, attiecināt uz sevīm. Nekā par nāvi, ne šī gadījumā, par nāvi vai dārgo cilvēku, tas kā atzimšanu kā tādu, kā tādu, nu, interesantu, tādu teoriju vai, vai, vai, vai, vai e, konceptu. Visu laiku attiecināt uz sevi. Šeit es, es runāju, es run, te runāju par mani. Ja? par mani, manu eksistenci, par manu nāvi, par manu, š, manu šī, manu, manu dzīvi. Uh, tas, tas ir ļoti svarīgi. Ne, ne jau, kad e, tā vairāk aptuveni pārdomāt nav, nav derīgi un vērtīgi, bet tieši nu, šit, šitā ir ļoti, kā mums ļoti smalki apstrādāt metodu, met, metodika, izstrādāta metodika, e, kura, kuru, kuras rezultāts var būt fantastisks, ļoti spēcīgs, bet, e, bet tā, ir, tā metodika ir jāpielieto. Un šis kurs ir domāts specifiski uz to. Tad es tagad prasītu e, kādam, piemēram, tas desmit uh, desmit brīvības, nē, nē, nē, bet, nu, noskaitīt, ja, tos desmit, kas desmit brīvības. Dā, cilvēka, dārgā cilvēciska atzamšana. Jā, jā, astoņas brīvības un desmit vērtības. Jā, astoņas brīvības, piemēram. Faktiski jau vajadzētu. Viena pieeja arī, kas nav vienmēr pareizā pieeja, kad, kad pats mācās un meditē, bet šī gadījumā uh, domā, ka man, man saka, tas būtu jāmāca kādam citam. Jāpaskaidro kādam citam. Un tādī, tādā veidā meditēt. Tā kā pirmais ir iepazīties ar to, ar to saturu. Nu, pašam ir, pašam ir nu, nu, cik, cik nu var no galvas. Ja piet, pietiekoši bieži atkārtos, tad arī tas uh, paliks galvā. Um, Un uh, otrs ir tomēr mm, nu jā, tas uzdevums bija mēģināt pie, 20 minūtes veltīt tam katru dienu. Bet, ja nevar, ir labāk 5 minūtes nekā 20 minūtes vienreiz nedēļā, ir labāk 5 minūtes katru dienu. Tā ir regularitāte, e, eh, dod daudz ko. tas ir ļoti svarīgi. Tā kā vienkārši uz, uzdod, ja, ja ir slinkums, <laughs> ja nevar piespiest sevi, vienkārši uzdod, es neiešu gulēt nevienu vakaru. Jā. Nevienu vakaru. Jā, pirms es to nebūšu izdarījis. Nu, tas, es vienkārši... Ko lūdzu, kas nav iespējams? Kas nav iespējams? Kā, pa īsu? Nu, tad lasi piecas reizes. <laughs> Nē, nopietni. Varbūt tas sarežģīti, es nemāku meditēt, kaut kā tas, tas ir vienkārši, lasi, lasi un pārdomā. Nu, labi, izlasi vienu, ja? Nu, kā, nāves. Nu, nāves kungs ne, ne, noteikti nāks un nekādi apstākļi to nevar novērst. Un vienkārši padomā par to. Un atkal, tā atkal prāts sāk izklaidēties ar kaut ko vai aizmēr, atkal izlasi. Un tas vienkārši, <laughs> tas ir prāta treniņš. Um, <clears throat> Un arī varbūt Un arī, kas būs, ja to darīs, tad redzēs, ka tas neko nemaina. <laughs> Kaut 20 minūtes katru dienu. Bet pēc tam 20 minūtēm tāpat, dzīvo tāpat kā parasti. Un tas varbūt ilgu laiku neko nemainīs. Bet, ja, ja to nedara, tad nekad nekas nemainīs. Ja tu ne, ne, tu neviens neies no, no nulles uz realizāciju, neko nedarot. Tur ir baigais darbs. Tā kā, un, un, un, un tas ir tas, tas ir tas pamat eh, sākums. Iepazīties ar, ar, ar, tiem, ar tiem soļiem. Un vienkārši atkārtot. Bet nu, tad... Vienmēr bija tas punkts, jā, kad nav noteikti atnāks pirms pēc praktiziem darbu, tad, nu, laikam tomēr šeit eh, esošie, mm, nu, drusciņ kaut ko ir darījuši darbus labāk.